համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի ուժեղացված դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի հյուսիս-արևմտյան ուղությամբ։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աչակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Բրյուսելում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ու Ադրբեջանի արտգոսնախարարի հանդիպում դեռ չի պլանավորվում։ Այդ մասին հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Իհարկե, ես եւ իմ ֆրանսիացի ու ռուս գործընկերները կողմերին կոչ ենք անում զսպվածություն դրսևորել։ Մենք բարբերաբար շփման մեջ ենք նախարարների հետ բանակցությունների կարևորությունը ընդգծելու համար համակողմանի խաղաղ համաձայնագրի հասնելու նպատակով, ասել է նա։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել էր, թե համանախագահների հետ հանդիպումը կարող է կայանալ ընթացիկ ամսվակեսերին Եվրոպայի քաղաքներից մեկում անցնող միջոցառումների ընթացքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանում հանդիպում է ունեցել Հույդա Հայդատի կենտրոնական խորհրդի եւ տարածաշրջանային հանձնախմբերի ու գրասենյակների ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, հայրենիք սփյուռք կապերին, ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահ Սահակյանը արժևորել է Հույդա Հայդատի գործունեությունը հայոց ցեղասպանության Արցախի հիմնախնդրի օբյեկտիվ ներկայացման համահայկական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Բակո Սահակյանը ողջունել է Արցախում Հույդա Հայդատի հանձնախմբերի եւ գրասենյակների համաժողովի անցկացումը, ընդգծելով միջոցառման յուրահատուկ կարեւորությունը։ Այսօր իրավիճակը սահմանագծում համեմատաբար հանգիստ է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հավելելով նաև, որ կրակոցներ ու խախտումներ եղել են։ Իրավիճակը սահմանագծում համատաբար հանգիստ է, իհարկե կրակոցներ եղել են, խախտումներ եղել են։ Պաշտպանության բանակի ղեկավարության տեղեկատվությամբ այդ խախտումները արժանի հակահարված ստացել են։ Արցախի հանրապետության ճանաչումը Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի չի հանգեցնի հարցին ի պատասխան Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարը ասել է. Դիվանագիտական գործունեությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնում է այն ողջ խնդիրը, որը որ ուղղված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աստիճանաբար ճանաչման տանելուն։ Եվ այդ դիվանագիտական աշխատանքը շատ նուրբ հետևողական աշխատանքի մեջ պարունակում եւ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է դրանով զբաղվում եւ կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ճանապարհին ենք։ Անդրադառնալով փաստին, որ հակառակորդը զինված ուժեր է կուտակում սահմանին, Սերան Օհանյանը նշել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը բոլոր նման տեղաշարժերն ու փոփոխությունները արձանագրում են։ Մենք հետևում ենք ամեն ինչին, եւ Պաշտպանության բանակը եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը համապատասխան պլանավորում են իրականացնում, պլանավորման մեջ համապատասխան փոփոխություններ են անընդհատ իրականացնում, որը ուղղված է մեր անվտանգության հաստատուն պահպանման։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ամեն ինչ հանգիստ է, ամեն ինչ վերահսկելի։ Այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Հարցին արդյոք սպառազինության հետ կապված խնդիրներ չկան, Լևոն Մնացականյանը պատասխանել է. Զինվորի ոգին հավատը ներշնչում է նաև զենքը։ Եթե զենք չլիներ, զինվորը թերահավատ կլիներ, բայց զենքը տեղում է, զինվորի ոգին տեղում է։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը հավաստիացրեց, որ այսօրերին բանակում որևէ ընկճվածություն չի եղել։ Հարցին ուժի մեջ է ձեր հայտարարությունը, որ Ադրբեջանի դեմ կարող են օգտագործվել հարձակողական ավելի մեծ զենքեր, Լևոն Մնացականյանը դրական է պատասխանել նշելով. Իհարկե, հիմայել եմ հաստատում ասածս ստեղծված իրավիճակում խոսել զիջումների մասին անհեթեթություն է ինչ զիջում, երբ Ադրբեջանը մտածում է հերթական ռազմական գործողությունների մասին։ Այս մասին նշել է ԼՂՀ երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։ Ոչ մի զիջում չի կարող լինել եւ միակողմանի։ Մեր զիջումները կախված են Ադրբեջանի պահվածքից եւ զիջումներից, ասել է նա։ Հարցին թե ինչ նպատակ էր հետապնդում Ադրբեջանը մեկ ամսից ավելի նման գործողություններ ծավալելով շփման գծում, Արկադի Ղուկասյանը պատասխանեց. Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձել է գյուղ քաղաք գրավել, ռազմական հաջողության հասնել, բայց դա նրան չի հաջողվել։ Ես վստահ եմ, որ մենք միշտ արժանի հարված կարող ենք տալ Ադրբեջանի ցանկացած ռազմական գործողության։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունները վերսկսելու հերանեկարին, նա ասել է. Իհարկե, բանակցություններ միշտ անհրաժեշտ են, իսկ Արցախն էլ միանշանակ պետք է դառնա կողմ։ Մայիսի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը հանդիպել է Ստեփանակերտում կայացած Հայդատի հանձնախմբերի եւ գրասենյակների խորհրդաժողովի մասնակիցների հետ։ Իր խոսքում Արցախի արտգործնախարարը ներկայացրել է ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից ԼՂՀ-ի դեմ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացում ստեղծված իրավիճակը։ Նա նաև անդրադարձել է ԼՂ միջազգային ճանաչման գործընթացին, տարբեր բնակավարներում միջազգային համագործակցության հաստատմանը եւ զարգացմանը։ ԼՂ արտաքին գործերի նախարարը դրական է գնահատել հայդատի կառույցների հետևողական ջանքերը ուղղված Արցախի շահերի պաշտպանությանը եւ խթանմանը։ Այնուհետև Կարեն Միրզոյանը պատասխանել է ներկաների հարցերին ԼՂ արտաքին քաղաքական խնդիրների, տարածաշրջանային զարգացումների, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք համագործակցության վերաբերյալ։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը սկսելուց հետո ստեղծվել է ռազմաքաղաքական այնպիսի իրադրություն, որի հետևանքով ձախողվել է բանակցային ողջ գործընթացը, դադարել է հակամարտության երկու կողմերի միջև կապը։ Թերթ AM-ի հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի հույդա խմբակցության ղեկավար հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը։ Վերջինս նշել է, որ Ադրբեջանի նմանօրինակ հայտարարություններին պետք է տալ համաժեք պատասխան, որոնցից մեկը նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն է։ Բանակցությունները արդեն իսկ հարցականի տակ են դրված։ Բանակցությունների ձևաչափը խախտեց Ադրբեջանը, որը ռազմական ագրեսիայի միջոցով խաչ քաշեց դրա վրա, տանելով հարցը այլ հարթություն։ Բանակցային գործընթացը խափանելու համար Ադրբեջանը դրա պատողները ստանում է, Մեր քայլը շանտաժ չէ, կա բնական գործընթաց, որը իր մեջ քաղաքական որոշակի զարգացումներ է ենթադրում։ ԼՂ պաշտպանության բանակի հարավային զորամասերից մեկի առաջնագծում տեղի է ունեցել երատոնին նվիրված միջոցառում։ Ողջունելով ու շնորհավորելով առաջնագծում կանգնած հայ զինվորին ու կամավորին, Ն զորամասի հրամանատար Սերժի Քոչարյանը նշել է, որ հայ զինվորը հրենական պատերազմի եւ Շուշիի հերոսական ուղին շարունակել է նաեւ ապրիլին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած քարորիա պատերազմի ժամանակ։ Թեժ մարտերի ընթացքում հայ զինվորների մեծաթիվ հերոսությունները կամավորականներին, զինապարտներին եւ համայն հայությանը ավելի համախմբեցին հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու գործում։ Նշել է Զորամասի հրամանատարը եւ հավելել, որ զոհվածների հիշատակը սրբորեն պահելը հայրենիքի սահմանները անառիկ պահպանելն է։ Այնուհետև հրամանատարը սպաններին, զինվորներին, ինչպես նաև կամավորներին ու զինապարտներին է հանձնել գերատեսչական մեդալներ, պատվոգրեր։ Ասկերանի շրջանի Ուխտասար համանքի դպրոցում միակ ու անհետաձգելի խնդիրը շենքային պայմաններն են։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Դպրոցը հիմնադրվել է 2002 թվականին իրենից ներկայացնում է քիչ թե շատ նորմալ պայմաններով մեկ առանձնատուն եւ թեթեղյա մի քանի տնակներ։ Գրթօջախի վերածված առանձնատունը բաժին է ընկել տարական դասարանների երեխաներին, իսկ հա ավակ դասարանների աշակերտները ստիպված են հարմարվել թեթեղյա տնակների պայմաններին, որոնք անընդունելի են ոչ միայն պարապմունքների համար, այլ հեղձուցիչ օդը, ահավոր լուսավորվածությունը, նեղ տարածքը անհնար են դարձնում մի քանի րոպեից ավելին այդ տնակներում գտնվելը։ Տարակ Գյուղական դասարանի աշակերտները ուսուցումը կատարում են ամենահարմար պայմաններ ունեցող մասնաշենքում, հետո արդեն 5-րդ, 6-րդ դասարանից արդեն սկսած տնական պայմանները վնասկանում։ Տնական պայմաններն բարեկարգ վիճակում են գտնվում։ Նորմալը պահանջող ջերմային ու լուսային պայմանների կարամ չկա բաղադրաշակերտների։ Մնացած անհրաժեշտ պայմանները ուսումնական պարապմունքների համար առկա են Ուտասարի դպրոցում, ասում է դպրոցի տնօրեն Վոլոդիա Հակոբյանը։ 15 դասատու, հա, բարլորն է բարձրակնքությամբ, կադրի պահանջակ չկա դպրոցում այս բարեդրությամբ, նորմալ ընթանում է տեսերը պարապմունքները, խնդիրը մենակ դպրոցական շենքի պայմաններն։ Այսպես թե այնպես դպրոցում չեն կորցնում համապատասխան համապատասխան պայմաններով շենք ունենալու հույսը, իսկ մինչ այդ ինչպես լավագույն պայմաններով ցանկացած կրթօջախում այստեղ էլ դաստիարակում ու կրթում են մատաղ սերնդին, հատուկ ուշադրություն դարձնելով հայրենասիրական գաղափարախոսությանը։ Ռազմահայրենասիրական միջոցառումներ են կատարում համագործակցելով տեղի պաշտպանության բանակի զորամասի հետ։ Սպաներ են գել զինվորների ակտիվ մասնակցությամբ։ Ընկերուշ ցերեկույթներ ներդրացման ազգային հերոսներին Հայաստան Հանրապետության Ղարաբաղ Հանրապետության Սպիտակ երեկաշարժի վերաբերյալ, Ռուսիա ռազմական վերաբերյալ Մեծ շքոնոշում ենք մայիսի 9-ի միջոցառումը, գիտելիքի օրը, Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության կախության օրը։ Այսինքն բոլոր միջոցառումները Ուսման առաջադեմությունից դպրոցի տնօրենն այնքան էլ գոհ չէ, սակայն դա ոչ միայն ուտասարի դպրոցի, այլ համատարած խնդիր է համարում։ Առաջադիմությունը ոնց Ղարաբաղն ուներ օգտասային դպրոցում ցավա հիմա կա, չկա դիարտակարգ գիտելիքներ աշակերտներ կան ընդամենը բավարար լիստ է ասենք։ Խոչընդոտները եկի կա տարեթ առումով առաջին դպրոցական շենքին հետ կապված եւ երկրորդը նաեւ այն որ վերաբնակեցված գյուղակալ բազմաթիվ խնդիրներ եւ հատկապես տղա աշակերտների մեծ մասը օրվա երկրորդ կիսը կշանման վարձու աշխատում։ Համայնքի տարածքում գտնվող դաշտերում։ Բայց կա արտակարգ օժտված երեխաներ լյուզակոպտության առումով, ասենք սպորտի, արվեստի առումով, երկի մասնակցում են երկի ասմոկի միջոցառումներ։ Վերջին փոփոխություններից ինտերնետ կապն է, որով դպրոցն ապահովված է, սակայն համակարգիչներ չունենալու պատճառով առայժմ համապատասխան դասընթացներ անցկացնելու հնարավորություն չունեն։ Այսինքն ինֆորմատիկա դասը զուտացական տեսական տեսակից 21-րդ հա։ դարում բազար է հակարել գոնե լա երկու աթանակ այլ դպրոց հա։ ոչ ինչ մասը Նշենք որ Ուխտասարի հիմնական դպրոցն ունի 32 աշակերտ Բելլալալայան այսօր Օլիմպիական հույսեր ջյուդոյի միջազգային ամենամյա մրցաշարին, որտեղի է ունեցել մայիսի 7-ին Երևանում, այս անգամ Արցախից մասնակցել է միայն մեկ մարզիկ, ով գրավել է առաջին տեղը։ Ոսկե մեդալակիր մարզիկի մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Պատանի Արման Ավանեսյանն արդեն 8 տարի է ինչ ձյուդո մարզաձևով է զբաղվում։ Նրա մարզիչը Իվան Ազիզբեկյանը Արմանի մասին խոսելիս առանձնացնում է նրա աշխատասիրությունն ու նպատակասլացությունը։ Վաղ առավոտյան նա դուրս է գալիս Վասքի, հետո դպրոց է գնում, դասերից անմիջապես հետո մարզադահլիճ։ Նրան ճանաչողները չեն զարմանում, երբ Արմանին գիշեր ու զոր մարզադահլիճում են տեսնում։ Նա ոչ միայն իր բարապմունքի օրերին է գալիս մարզվելու, այլև ցանկացած հնարավորության դեպքում։ Արդյունքը հերթական ոսկե մեդալն է միջազգային մրցաշարից։ Իմ քաշում կային 18 հոգի, ես հաղթելով 4-ին դուրս եկա եզրափակիչ եւ հաղթեցի 5-րդին միջև այս մասնակցել է Ռուսաստանում տվեք հայոքում կայացած Եվրոպայի գավաթին թեկուս պարտվել եմ բայց չեմ հուսահատվել Սպորտի նկատմամբ նրա սերը ընտանիքից է գալիս։ Հայրն էլ Մխիթար Ավանեսյանը ժամանակին խոստումնալից դյուդոիստ էր։ Որդու Արմանի տարիքին էր, երբ բռնկվեց Արցախյան պատերազմը։ Առանց վարկյանից խապաղելու զինվորագրվել է, բայց միայն մինչև 1993-ի օգոստոսը կարողացավ մասնակցել մարտերին։ Պատերազմը նրանից խլեց ոչ միայն առողջությունն ու հարազատ ընկերներին, այլև պատերազմից հետո սպորտով զբաղվելու բոլոր հույսերը։ Այսօր Արմանն է շարունակում հոր ճանապարհը՝ ի կատարածում նրա ճիրականացած երազանքները։ Մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանն ասում է, որ Արմանի այս հաղթանակը փոքրինչ անսպասելի էր, որովհետև վերջին մի ամսվա ընթացքում պարապմունքների գրաֆիկը խախտվել էր։ Եվ չնայած նա մեն-մենակ է մեկնել Երևան, կարողացել է տրամադրվել ու հաղթանակ բերել Արցախին связи с тяжелым положением на Горном Карабахе։ Արցախում լարված իրադրության պատճառով մեր թիմից միայն Արմանը կարողացավ գնալ ու մասնակցել մրցաշարին։ Նա մասնակցել է +81 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ գրավել առաջին տեղը։ Մենք մեծ հույսեր ունենք Արմանի հետ կապված։ Հուսով եմ նա կմասնակցի Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններին եւ ամենուր կբարձրացնի մեր դրոշը и будет приносить нам медали, будет поднимать наш флаг везде. Տարբեր միջազգային առաջնություններում ու մրցաշարերում հայ մարզիկները, այդ թվում արցախցիները, շատ հաճախ են հաղթանակներ ունենում, բայց ամեն անգամ, ինչպես որ ներկայումս է, պատերազմական իրավիճակի համապատկերում այդ հաղթանակներն ընկալվում են առանձնահատուկ լույսի տակ։ Հաղթանակս նվիրում եմ Ղարաբաղում, դիքերում կրող զինվորներին։ Յուլիա Վանյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հարկ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։ Վարդվական ծրագիրը սպարվեց։